Gracias. una mancada. Quan sorgeix? Sorgeix eh, a, al principis del segle XX amb el llibre Principia Ètica. Sorgeix aquest. Principia Ètica, com veieu, paràfrasis del Principia Matemàtiques, Principia Ètica, resulta que el Principia Matemàtica de les sonàncies newtonianes, doncs Principia Ètica filosofia, a un británico, altres sectors, postres, per persones, homes, dones, de mentalitat liberal, contraris a la, la hipocresia cultural de la moderna de Mure, el seu, el seu patriarca filosòfic. Enteníem que ell incorporava aquest fer pensar en llibertat els problemes humans. És una societat tan complexada per la universitat victoriana i i un dels seus deixebles va ser Wittgenstein. Va dir Wittgenstein, fent en endèmica, unes vegades va tractar Wittgenstein, doncs tant part influïts per la mentalitat aquesta liberal, filosòfica, moderna, avançada, de, de món. I l'altre gran personatge de la filosofia de l'època era un Plater és advocat professional de professions del llenguatge i de teoria del coneixement i en política és un liberal radical, un liberal radical, un conformista i, i molt, molt eh, en, en moral, en moral era més avançat que Russell, però en canvi polític tant diu que no és eh, la raó la que gira al voltant dels objectes de la moralitat, com la felicitat, la prudència, el deute, la virtut, etc., sinó que és al revés, que són tots els objectes de la modernitat, les qüestions morals, les que giren al voltant de la raó, que estan al centre. Doncs molt s'imposa havia recabat, no, havia, no s'havia adonat de la importància del llenguatge per fer el llenguatge. Per, eh? per tant, també poder-se dedicar a l'estudi a l'estudi filosòfic de la moral, que és l'ètica, l'ètica, l'ètica. Molt creu doncs, que, que això ho ha descobert. Ha descobert doncs, que l'ètica es dona en el parlo de la nacionalitat i no tant de les maneres de viure, de les ideologies, les conviccions morals de l'Estat, etc., sinó de la racionalitat personal de cadascú, doncs molt bé, la clau està en el debat. De manera que salté amb amunt amb l'anàlisi del llenguatge humà. Filosofia de l'anàlisi del llenguatge humà. És a dir, se'l té com un filòsof analític, però no com un filòsof analític del llenguatge, general, del coneixement també en general, sinó del llenguatge humà i del coneixement humà. Un filòsof analític en l'àmbit de la here. se llamó Ñoña Usal. Buen llenguatge, la llengua alemanya, que té aquestes dues paraules, agradable, bo, gut, bo, en el sentit de punt, moral, correcte, per dir atenció que a partir d'aquí, d'aquestes dues paraules, que tenen una afinitat de significació, es refereixen a allò bo, podem comprendre l'ètica de manera molt diferent i antagònica. L'ètica com la moralitat o l'ètica com les part, final del 19, de importància també de, a les paraules. Jo no t'arriba a dir que aquesta altra frase és distinta. Cada paraula és un prejudici. Cada paraula és un prejudici. Cada paraula porta al darrere, o porta a sobre seu, o a seu, o a seu, o a seu, porta una manera de veure el món, una altres doncs, usant la mateixa paraula no volen dir unitat. No? Diem llibertat, diem eh, voluntat, eh, en el projecte de bo, el concepte de bo. Per molt, el bo és negatiu. I això que va agradar molt a la societat i als que el bo, bueno, era i quals no podem derivar clarament un, un significat de res. No hi ha un referent clar, clar per, eh, per, Si pensem que hi ha un referent clar, un significat clar, un referent clar, un sentit clar per bo, estem cometent un moment de fal·làcia motiva. Estem obrant de manera falsa. que no un argument fal·làcia, qualificat de naturalesa en aquest, en aquest, en aquest terme. Terme no, Termino eh, bien, bueno, eh, ben, bo. I parla de bo. Realment parla de bo. No, no li podem abordar, no podem investir amb aquesta, amb aquesta potència, amb aquesta força. Que aquesta paraula pugui estar conforme amb el que diré perquè aquest referent clar i explicitable no es refereix només a un referent de tipus natural, empíric, referir-se a fets, fets, referents fàctics, sinó també a qualsevol referent o significant que sigui això, que pretengui ser clar i explícit, sigui o no d'ordre qualsevol referent o significat que sigui o no d'ordre naturalista pretengui una clara, pretengui una exclusiva. un referent de caràcter lògic, intel·lectual, normatiu, cultural. Si diem bo és allò que coincideix realitat allò que recull o expressa una manera de ser. Virtuosa, sàmia, magistral, honrada. Ara, si, si diguéssim, si diguéssim que bo és el que reflecteix una realitat natural, com per exemple salut, la persona bona és una persona saludable, en la seva pròpia vocación, no deixa de ser un dado a tantos que son dos. En fin, gracias a los que se necesitan también van a hacer. Doncs quan, quan dic això, està referint a tot el plantejament anterior i present en aquell moment, en aquell moment, especialment el pensament conservador, però també el pensament acadèmic, que anaven identificant, que anaven identificant el concepte bàsic de l'ètica, el concepte de l'or, amb realitats, ben siguin realitats empíriques, experimentables, bé siguin realitats contemporànies. Cultural, situations. Taking the time is not allowed. una persona we say. So respect our day. There is Indra. It's a big job. Tell me. Who bon up and tell me? All the month. When you come down and tell me. All the money and things are kept You mother, so. Encara que veiessin recitant, relatant, de bona fe, amb saviesa, aquests el que entenem del bo, sempre restaria en l'aire la mateixa más es que eso. y es que eso. el disseny que no em impedeixen aquest dret. Però hem de ser descriptors. Hem de propietats que hi lluny naturals. La mateixa manera dispensa servir propiedades naturales. Un cara correspondiente. Los planos internos, básicamente, son propiedades simples, no los, no los impulsables. No los significados, los significados que solo los impulsamos, solo los que tienen significados. Realmente, los planos significados son naturales. revolució cultural. És intuïta i només intuïta. Això no compara amb una guerra i encara ho està molt. El concepte de és que planteja identificar la necessària de prioritats és un esforç inútil. Està donant una certa orientació, però és un esforç inútil perquè sempre restarà en l'aire la pregunta de i malgrat tot que és bo, i malgrat tot que és bo. Tu pots dir el temps Què és el temps El temps és això, el temps del rellotge, el temps del cap, el temps és això, és l'estant, jo sento que passa una hora, no passa una hora, si vostè ha passat una hora, per mi que he estat treballant, into Mucho, tan diferent, es diferente, pero no es tan diferente a lo que está pasando en el día un ejemplo. Y lo es un ja, ya, ya sabemos, ya se sabreix, perquè pel fet de ser intuïble i no definible, no per això deixen de ser útils les expressions com fora aquest govern, aquest govern no és bo, o l'expressió de aquesta és una, aquesta és una bona persona, no per dir que bo el cristianisme investigació i a altres persones també estan articles això entenen que és així que molt malgrat tot es referia propietats i propietats simples també entre altres barreres importants que són quan, aquest són fets. Aquests són fets. És difícil de desmentir que per més qualificacions que donem al eh, qual, no aconseguim de desmentir y para que respondan a los comentarios verdad és una divisió. No, verdad és una divisió. Ara que remeti a propietat, com que és una intuïció, no podem descriure aquestes coses. Sí, però si no estaria incorrent amb una contradicció. Si no estaria incorrent amb una contradicció, si jo dic les propietats simples són això o allò altre. Són propietats, les propietats pròpies de la intuïció. Les propietats pròpies de la intuïció. Veiem algú que per la mirada del concili i en aquesta persona avui sọ̀rọ̀ nínú una cosa és més clara que la, que la suma de les parts de dues. El valor d'una cosa és més que la suma de les parts de dues. No que paraules, eh? el tot és més que la suma de les parts. El tot és més que la suma. Quan diem una cosa més bona, aquest bona, aquest bo, és més que la suma dels atributs i les qualitats suposats que hi ha d'aquesta persona. Hi ha quelcom que ens i que no podem fer més que que és Però يقول تبريكيب وبعدين هنا يخلي التقييمين التطورات بعدين هنا científicament o lògicament o per cultura congruent de la vida existir. la vida doncs és la intuïció d'una vida la plaer estètic i la companyia la amistat i la bellesa que donen converse lui, que no podem analitzar. No podem diferents La, la vida bona és un complex, que són tots que que la suma no seves parts. Són que i malgrat tot intuïríem, els que, intuï, els que això, que la, que la vida bona és l'amistat més el raó i d'altra banda l'ètica de tipus naturalista. Quina és la, la seva alternativa? Doncs tot això que hi a parlar-se naturalista, d'aspirar a la paraula molt